для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Я ўхім пачакаў, калі бацька загадае ехаць. Упершыся ззаду снапы, ён памог каню. Пасля таго, як воз крактануў, хітнуўся, рушыў і яшчэ некалькі крокаў прайшоў услед, усё памагаючы плячом. Калі ж адстаў, Яўхім кінуў на бацьку зладзікаваты позірк і, ледзь стрымліваючы вялікі прыліў нецярплівасці, хутка пайшоў к лесу ішоў ён не проста туды, дзе схавалася Ганна, а бліжэй к сваёй паласе. Асцерагаючыся лішне цікаўных людскіх вачэй, ён думаў падабрацца к Ганне не відна лесам. Але чым бліжэй падыходзіў да леса, тым мацнелі ў яго гарачае хваляванне, неспакой, нецярплівасць, якія гналі яго хутчэй. Трэба было хутчэй. У яго ледзь хапіла развагі, каб не пабегчы, і хутчэй пакуль не адышла далёка, не прапала ў зарасніку Ганна. Зойдзе залезе ў гушчар, век не знойдзеш яе тады. Ледзь дапаў да лесу, парывіста нырнуў у засень. Нарэшце можна пабегчы не асцерагацца людскіх вачэй і ён хацеў быў адразу кінуцца ў зараснікі раптам хіснуўся назад як бы наткнуўся на дрэва насустрач трэба ж каб у такі час выскочыла хадоська яухімка кінулася хадоська к яму гэта было так неспадзявана недарэчна што ў яухім момант як бы нічога не цямеў а а ты чаго тут спытаў ён А, так, зайшла от. Захотелось, сама не знаю чому. Я зайшла, ніби чула в серце. Яна говорила з радостю, але я у хіму чусь у її голосі нійкий затоєний сум. І правда, яна поскардилася у слід. А я уже так нудіться почала. Губи Хадоськи виновато скривіліся – З гэтай журботнай дзіўна застылай усмешкай яна ступіла да Яўхіма, хацела відаць прытуліцца да яго, але Яўхім адкаснуўся, павёў вачыма ў бок. Ты чаго? Людзей не сорам, спытаў ён. А што мне? Людзі, адказала яна раптам з адчаем, не нейкая рашучасцю, якой насцярожыла яго. Ну, калі табе ўсё адно то мне не ўсё адно сказаў еўхім і тут ён заўважыў што твар яе блекла нездаровы а вочы запалі а шчокі адвіслі нібы не дзяўчына яблыка наліўное а чэзлая падалка і ўся хадуська як ён не адсюль не бачыў была нейкая зморшчаная як бы хворая без надзеі як бы без крыві непрывабная непрыемная нават агідная. Нашто ж ён звязаўся з ёю, даў ёй хадзіць з ім ліпнуць. Нашто было тады ў саломе, тое было бедаваць няма чаго. Але чаму ён пасля яшчэ важдаўся з ёю навошта, плаціў за рэдкі ўцехі з ёю такой вялікай цярплівасцю, слухаў яе бясконцы страхі, папрокі, напамінкі суцішаў яе слёзы, замест таго, каб адразу адрэзаць, адшыць. Бачыў жа, як ліпні, дык неш, вясной трэба было яшчэ ў свіра ноччу прывесці яе. Добра, што не падгледзеў ніхто. Ах, дурань ён, дурань. Не хадзі за мной, сказаў Яўхім строга. Хопіць. А ці ж я хаджу? спытала хадоська. І так жанкі языкі чэшуць. Ніхто не чэша, выдумляеш ты. Здаецца табе, ніхто нічога не кажа, адказала хадоська. Не хадзі, кажу. Даўно здаецца час зразумець, што не пара яна яму, што кончана ўсё, дык не ж бегае як сабака і глядзіць як сабака. Забудь, сказаў Яўхім. І ён хацеў пайсці далей. А яна раптам ухапілася за руку і спалохана крыкнула: «Яўхімко! А ды дзі сказаў. Яўхім хацеў узяць ад яе руку, але хадоська не пустила, ухапілася другой за пінжак. Яўхімко! Я! Я! Хадоська захліпвалася ад слёз. Пусці, кажу, паўтарыў Яўхім. Яўхімко! Я! Ухимко, я... Я грубая. Як не быў рашучы настрою яўхім, ён на момант абмяк. Што? Яўхім паглядзеў на яе і зразумеў: Яна кажа праўду. І вочы пачырванела ад слёз, і скрыўлены болем рот, і мокрыя дрыготкі, як студзена шчокі. Ва ўсім было відаць яе вялікае гора. А хадоська, уся курчылася, дрыжала ад бяды і ад пакуты. Вось значыцца, чаму яна такая хваравітая. Дабегаўся, дагуляўся. Як выкруціцца невядома яму цяпер, так думаў Яўхім. Добра, што ніхто яшчэ не бачыў, як у свірн хадзілі. Убачаць. Усе ўбачаць зараз. Не адышу ў свой час, вось жа дурань. Як жа цяпер быць, ну што ж цяпер рабіць? Ага, а нагуляла, значыцца. А цяпер шукаеш, хто вінаваты? Спытаў Яўхім. Яўхімко, застагнала хадоська. Бойся Бога, ці ж я яшчэ з кім акрамя цябе? А хто цябе знае? Толькі ад мяне не магло, як адрэзаў ён. Я ўхімко, Але я ўхім не хацеў ужо слухаць. Кінуўшы яе ззаду, ён аднак неўзабаве прыпыніўся, а потым вярнуўся да яе, што ляжала, уткнуўшы галаву ў траву, захліпаючыся ад адчаю і прамовіў мякчэй. От што! Вазьміся за разум хадоська, калі не хочаш, каб людзі смяяліся. І ён пачакаў, калі хадоська сціхне, але зразумеў, што не дачакаюцца, азірнуўся і сказаў нецярпліва: « У глінішчах е знахарыха. Хадоська як бы і слухаць не захацела яго шчыры парады. О ты жадай ты добра з ёй, спрабуй памагчы гэтай слязліўцы. І ўсё ж са злосцю ён дагаварыў: Яна это момент знахарха, выкіне. Чуеш? Хадоську адказ толькі прастагнала. Яўхім пастаяў трохі потым, як бы пабачыўшы, што важдацца больш няма ніякай карысці, пайшоў сваёй дарогай. О, чорт, думаў ён, прадзіраючыся праз хмызняк. Трэба ж, каб так выйшло было ж кеп што асаблівае, кеп любоў такая, якая ці што. Кеп хоць сох так, як паэтай паганне, дык не ж балаўство адно было. А цяпер от, думай, чакай, чым усё скончыцца. Настрой быў цяпер зусім не такі, як да сустрэчы з хадоськай. Сапсаваны быў настрой. Йохім ад гэтага неўзабаве нават стаў у зарасніку і задумаўся: Ісці ці не ісці ўжо цяпер шукаць Ганну. Ужо як і не было нядаўняй нецярплівасці і лёгкасці. І да ўсяго прыйшла неспакойная думка. Кеп хоць не расплакалася гэтая слязліўка хадоська перад Ганнай. Яны ж як-ніяк прыяцелькі. Але думаў, трывожыўся я ўхім нядоўга. Хадоська то адно, А Ганна, а гэта зусім іншая. Чаму ж яму цяпер глядзець ні на кого не можна? Манахам стаць у маладыя свае гады, ад таго, што нейкая дурніца прыліпла. І наогул, хіба гэта мужчынская справа за дзеўку думаць? А во сама прыдбала, сама няхай думае, як збыць і Яухім палез далей праз зараснік. Азірнуўся, прыслухаўся, Дзе ж яе адшукаць? Дзе ж яна была неадчэпная чарнушка? Ганна, убачыўшы яго, не здзівілася, не занепакоілася, зірнула абыякава існоў, стала выглядваць, выбіраць маліны. Кусты былі і цёмныя, густыя. Ганна разводзіла лісце, даставала ягоду за ягадай, потым клала ў жменю. Яўхім пастаяў, чуючы ў сябе недарэчную нясмеласць, падышоў да Ганны і сказаў лагодна: « Памагці можа. А мне і самой нетрудно, адказала яна, разумеючы яго нехітры подступ. Яна нават не зірнула на яго, як і раней выглядвала, выбірала маліны. Яўхім побач з ёй таксама пацягнуўся за ягадай. На ўсёткі з памочнікам, з парней? Гледзячы, які памочнік, адказала Ганна. А хіба ж я паганы? паспрабаваў ён пажартаваць. Добры, значыцца. А любіць каша сама сябе хваліць, адказала Ганна. Ну а чаго ж не пахваліць сябе, калі другі не хваляць? Можаш, я за што? сказаў Еўхім. Ага, толькі і сказала яна з нясмешкай. Яўхіму кінулася ў вочы пад парваны ніжэй пляча зрэбнай кофтай паска смуглай скуры, і горла перахапіла гарачая рэўнасць. А дзядлі той, можа, лепей, га? Ганна адказала спакойна. Ну як для каго? На загарэлае з чорнай шыяе яе Пад зборам папярэзаных паркалёвай хустачкай чорных з бляскам валасоў біўся лёгкі дзіўны светлы пушок. Не да чаго ўсё е то, прамовіў ён як мог весела і бесклапотна. Што? Не да чаго? спытала Ганна. А выдумляеш сама не знаеш што. А ўсё адно не выкруцішся ад цябе, ад мяне спужаў. Ганна рассмяялася і смех гэты распаліў упартасць у ім. «Ну, а што ты такое асобае? Не дзеўка хіба?» – спытаў Йохім. «А дзеўка-то дзеўка, да і куры, кажуць, не ўсе рабыя, не адзінакія. Не адзінакія, можа, і дзеўкі, не ўсе ж, мабуць, як хадоська». Йохім ад нечаканасці аж анямеў. Знае? Знаю уже? А чаму яна ўспомніла? Выказала это слязліўка? Трэба было ўсё ж нешта рабіць, выбірацца з пасткі. А можа, Ганна гэта проста так незнарок сказала пра хадоську. Можа, не ведае ўсяго. А хадоська, што? прамовіў ён насцярожана. Хадоська? Ну, канешне, дзеўка непаганая, не супроць. Толькі не да душы мне. Уже не да душы, спытала Ганна. Ну, а калі яна была да душы, так толькі што хілілася, ка мне акрыўдзіць, шкода было, не гнаў, ну, няхай хіліцца, мне што. Ганна зірнула на яго, як бы хацела пабачыць. Праўду ці няправду, кажа, кажа але не прамовіла ні словаю яухім паспакайнеў не зная колькі часу рвалі маліны моўчкі як і ганна ён набіраў поўную жменю сыпаў у гладышку што стаяла каля яе у траве ганна не хваліла яго але не пярэчыла як бы не заўважала Калі-нікалі было так, што рукі іх сутыкаліся, і хоць яна адразу ж адхіляла свае, як бы дакрануўшыся да чагосьці непрыемнага, Яўхім чуў, як у ім горача нецярпліва дрыжыць усярэдзіне, сохне ў горле. Ганна была так блізка, была такая завабная, такая жаданая, нават у сваім зрэб'е. Чым больш яўхім кратком глядзеў на яе, тым больш сохла ў яго ў горле. Цяжэй было зноў завязваць гаворку. А ты от не такая. Другая, выціснуў ён, стараючыся гаварыць як бы жартам. І што ў цябе такое, каб знаць, чым ты мяне прысушыла? Відаць, што высах. «Угу», – адказала Ганна. «А хіба не? Ты, мабуть, у глінішчанскай захаркі зеллі якое ўзяла?» «Пляцеш невамед... немаведама што», – адказала Ганна. «У знахаркі». «Я пляту», – сказала. І Яўхім раптам абхапіў яе, адной рукой за плечы, другой за шыю, неспадзеўкі горача зашаптаў. «Ганна, гануля!» Ён хацеў прытуліць да сябе леганну уперлася яму локцем у грудзі. Ну ты чаго это пастой, казаў Яўхім. Не, цяпер ужо не абдурыш. Ён паспрабаваў нават усміхнуцца, але усмешка выйшла невясёлая, крывая. А нашто мне абдурваць? Яна паморшчылася як ад болю. Не цісні. Дыхнуць не маяк, чуеш? Усё адно не пушчу цябе, Ганна. Дурны ты гляджу я прамовіла яна цяжка дыхаючы. Ей Богу так з выгляду галава не качан, а розуму як у дзіцяці. Ну пазычаць не стану, хопіць на мяне майго розуму, адказаў Яўхім. І яна адразу ухапіла за яго словы: Малавата. Малавата ў цябе розуму, Не шкодзіла б і пазычыць. А выраз да неба, А як да каторай дзеўкі падысці не знаеш, думаеш сілаю ўсё можна. А да чаго ж? калі сіла е. І Яўхім пацягнуўся пацалаваць яе, але Ганна адкінула галаву не дастаць. Чаго, чаго? з насмешкай як старэйшая прамовіла яна. То ты і відна, што розуму ў цябе аж лішне. І як не цяжка было думаць Яўхіму, Ён заўважыў, што гаворыць яна не таму, што ёй хочацца гаварыць гэта, што за насмешліва павучальнай гаворкай яе тоецца незразумелая хітрасць. С панталыку збіць хоча яго ці што іншае? Ну, ну, хопіць, позна вучыць, сказаў Йохім, а не шкодзіла б, зноў падхапіла яна і ўкалола. Бо, мабыць, другія не навучылі. «А хочеш, я навучу?» – спитала Ганна. «Даремно стараєшся», – сказав ён тоном переможці, який добре бачить чужі хитрики. «А хочеш, скажу? Ну, скажу тебе, як до мене подступиться?» – спитала Ганна. «До тебе?» Хоць Яухіму здалося, што і тут тоіцца нейкі разлік, і словы гэтыя ўсё ж такі зацікавілі яго. «Ну, сказаць?» Ганна паварухнулася і попрасіла: « Ну ты пусці, А то так няёмка гаварыць. І не думае, адказаў Яўхім: « Ну, Дык што трэба, кеп ты полюбіла мяне. Што? Я скажу. Яна цвёрда зірнула яму ў вочы. Толькі адно трэба. Дабрата. По-добраму, кеп. А? А? -а, -а. <laughs> А я думаў, <laughs> чорт знае што, засмяяўся Яўхім. Ён моцнай сваёй далоні прыціснуў да сябе яе галаву і хацеў пацалаваць. <gasps> Людзі! жахнулася яна, як бы кагосьці заўважыўшы, але Яўхім і не азірнуўся. Вучаны, не абдурыш, і ён сілком пацалаваў яе ў шчаку. У той жа момант Ганна так рванулася, што Яўхім ледзь утрымаў яе, але ўсё ж утрымаў. Бачачы, як пацямнеў ад натугі і злосці смуглы твар яе, Яўхім з гордасцю хмыльнуўся. Ну што, паспрабавала са мной падужацца. Пусці! глянула яна на Яўхіма гарачымі поўнымі нянавісці вачыма. Калі ён убачыў гэты яе позірк, У яго раптам як бы паслабелі руки. А можа, і праўда, пусціць яе. Можа, лепей па-добраму з ёй. Але хто гэта ў куранях з добрых сапраўдных хлопцаў саступаў дзяўчатам і рабіў, як яны хочуць. Ён жа мужчына. А мужчына ёсць мужчына. Яухім бачыў, як б'ецца часта-часта жылка ў яе на шые, адчуваў яе плечы, грудзі, усё яе прухкае, дужае жаданае цела, што столькі часу неадольна трывожыла, не давала яму спакойней дзень ні ўночы. Ён столькі трызніў, Вось аб гэтай хвіліне і вось, нарэшце, Ганна не ўсне ў яве у яго руках. Не, хай хоць што яна робіць, але ён не пусціць яе. Хай знае, што такое яўхім. Хай знае, што такое яго абдымкі. Другі раз можа будзе мякчэйшае, шанаваць больш стане. І ап'янела ад яе блізкасці, Яўхім жыў цяпер некім дзікім шалам, дзікай радасцю сваёй сілы, улады над здабычай сваёй. Пусці! паўтарыла Ганна. Пусці плюну. Што яна магла яшчэ зрабіць, чым заступіцца за сябе бяссільную перад ім, і бачачы, што ён як раней не паслабляе рук, яна, поўная крыўды злосці на сваю бездапаможнасць і на яго перавагу з роспачу нянавісцю раптам плюнула яму ў твар. Проста утхарыныя вочы. Яўхім як бы яго ударылі тузануўся і гнеўна прахрыпеў. Ах, дах ты вось так! Са ўсёй сілы з ярасцю сагнуў яе ў стане, кінуў на траву, і яны ўпалі разам. Ганна горача дыхаючы, задыхаючыся, спрабавалася вырваць з яго абдымка ў рукі, упіралася як магла ў грудзі яму, збіраючы ўсю сваю сілу. Яна білася, каб адкінуць яго. Ах, ліхто! хто б мог падумаць, што яна такая дужая, гэтая ганарлівая чарнушка. Распалены злосцю яе гарачай блізкасцю, Яўхім ледзь-ледзь мог утрымаць яе. Яўхім усё больш шалеў ад яе блізкасці, ад барацьбы з ёю, ужо ні аб чым не думаў, а ў галаве яго быў нейкі гарачы важкі туман. І было толькі адно тупое жаданне не даць ёй вырвацца не выпусціць, адужаць яе. У шале барацьбы сам не ведаў, як гэта здарылася, На моманту ён узняў руку, каб выцерці вочы. Чаму тады захацелася зрабіць гэта ён і потым зрумець не мог. Можа быць, што вочы туманіў пот. А можа, нават пасма чуба упала на іх, не мог прыпомніць. Усё было як у трызненні. Ды як тут успомніць, калі ў наступны момант здарылася такое, што ўраз забылася ўсё на свеце. Ён управіўся яшчэ заўважыць, як яна спрытна выхапіла руку з-пад яго, але апярэдзіць яе не змог. Не змог уцяміць нічога, як нос, Яго нос раптам хруснуў, ад болю аж зацяло дыханне. Яўхім мімаволі адхіснуўся, боль сляпіў, ламаў пераносіцу і лоб. Ён схапіўся рукамі спалохана памацаў нос, думаў мо пераламала, Але не нос быў цэлы, але ж боль, боль, які ішоў. Трывожна мацаючы твар, як бы шукаючы, Яўхім знайшоў над губамі штосьці ліпкае ішла кроў. Я б трохі твар пакалечыла б гадаўка, падумаў Яўхім, кідаючы на ганны люты позірк. Але Ганна была ўжо наводдаль, сядзела на ўколенцах і трымала напагатове сук, глядзела насцярожана, непадступна, гатовая ускочыць адбівацца і гатовая, здавалася на ўсё. Кофта ад пляча да грудзей яе была разадрана, і яна, перахапіўшы яўхіма ў позірк, прыклала да смуглай голай паскі руку. Ледзь толькі яўхім варухнуўся, Ганна ўстала і ўскінула драўляны сук. Падыдзі толькі, Чуеш, сказала яна. Яўхім абыякова сеў. А трэба ты мне. Ён не хлусіў. Яму і праўда не хацелася ўжо зноў пачынаць гэтую валтузню з ёю. Раптам прапала ў Яўхіму ўсякая цікавасць да Ганны. Як сабаку пятая нага, так ты мне трэба сказаў яухім ледзь руки мне не папераломваў кнар паганы засляпіў вочы лезе жарабец дурны думаю ўсё яму можна яухім нягледзячы на ганну сядзеў на траве Ён маўчаў. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.